diumenge, dia 17, arribaven a la fi eh, les festes del barri de Baró de Viver unes festes que començaven el passat dijous 14 i que han omplert d'activitats del més dispars i divertides als carrers del, del barri de Baró de Viver. Hem pogut disfrutar tant de gincanes i jocs pels carrers com d'exhibicions de karate a l'Escola Esperança o de tai chi a la Pèrgola. També queden ja al nostre record les batucades i els correfocs d'aquest any, 2012. Haurem d'esperar fins l'any que ve per poder disfrutar d'aquestes. Aquest any el típic pregó de festa major ha estat dut a terme pel director general d'aquesta casa, eh, Trini eh, Trin, Trin Jove, el senyor Ignasi Parodi, un pregó que podrem escoltar avui mateix aquí a Tot un Poble.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 Anem a titulars, sí? Vinga, molt bé. Doncs comencem dient que ahir es va acabar la festa major de Baró de Viver. Ahir diumenge es va posar punt final a la festa major del barri de Baró de Viver. Els actes que van posar punt final a la festa van ser una festa i els jocs infantils a la pèrgola, una botifarrada popular, un torneig de PlayStation, el casal de joves, un homenatge a la gent gran, una exhibició de tai chi, també a la pèrgola, seguit de ball moderns sevillanes amb la penya Perro Paterna i al, al Centre Cultural Andalús de Baró de Viver, al Corro Ciero i com a tancament al Correfoc Estàtic amb les Bruixes i els Diables del barri de Bon Pastor, a la Pèrgola també i amb el Passeig Guanya, Guayaquil, una fi de festa major a la Pèrgola. Els veïns del Congrés Indians lluiten pel canòdrom. Eh, la festa de barri de Congrés d'Indians va acollir la protesta per demanar l'administració a l'administració més compromís amb els veïns. Han llegit el manifest Jutem pel Canòdrom, en què han demanat més equipaments culturals, esportius i educatius, així com més zones verdes al barri. Ja fa sis anys del tancament del canòdrom i també són sis els anys que l'Associació de Veïns de Congrés i, i els indians treballen per tenir més equipaments i serveis públics. Durant aquest temps s'han uni, unit diferents entitats per identificar les mancances del barri i han arribat a acords que volen transmetre al districte de Sant Andreu per aconseguir 11.000 metres quadrats destinats a zona verda i 10.000 metres quadrats per equipaments com, per exemple, aparcaments, un papalló esportiu, una residència centre de dia per la gent gran, un centre cívic i una escola bressol. És per aquest motiu que dissabte els veïns de Congrés Indians van llegir un manifest titulat Lluitem pel canòdrom, en què han reclamat diàleg amb l'equip de govern per aconseguir respostes als acords pactats a la taula de treball d'entitats. També volen incloure en el pla d'actuació del districte de Sant Andreu el projecte amb els equipaments que han acordat i que creuen necessaris pel barri. A banda de la recollida de firmes reivindicant més equipaments, la festa del barri també ha servit per gaudir de colles de sardanes i balls tradicionals, així com també d'animació infantil que han amenitzat la trobada. Una altra informació important a destacar, el taller de músics estrena nova seu a Can Fabra. El taller de músics va obrir l'any 1979 al barri del Raval i ara ha canviat d'ubicació per, per Can Fabra, al districte de Sant Andreu. Després de gairebé un any d'obres, els 120 alumnes del grau superior a l'escola podran gaudir d'espais insonoritzats i d'una acústica de gran qualitat. El nou equipament té una vintena d'aules i un auditori. El nou equipament de l'Escola Superior d'Estudis Musicals no inclou les instal·lacions del taller de músics que seguirà al carrer de Requesens, al barri del Raval. A l'edifici de Can Fabra només s'hi traslladaran els alumnes de grau superior que avui superin les proves d'accés. Les noves instal·lacions es van inaugurar dissabte, però no serà fins al proper 20 de setembre que els alumnes ja podran gaudir de les 10 aules cabina, així com d'altres instal·lacions destacades, per exemple, una aula de tècnica corporal i dansa, una aula laboratori, una de cambra, una altra d'ensenyament no instrumental, sis aules d'ensenyament instrumental, ara sí, i una de cor i orquestra. El Centre Cultural Can Fabra també consta d'altres equipaments, com una biblioteca, una videoteca i una fonoteca, la sala de revistes i premsa, sales d'estudi no musical, 10 cabines d'estudi, un cafè-teatre i un auditori, que compartiran amb el taller de músics. Després de 32 anys en funcionament, el taller de músics no para de créixer. La Fundació Taller de Músics ha dissenyat i desenvolupat un projecte social i cultural que, a més d'apostar per uns estudis musicals superiors, treballa també, com ja ho fa ara al barri del Raval, per crear teixit social i associatiu a Sant Andreu. El taller de músics Escola Superior d'Estudis Musicals representa una de les tres escoles superiors d'estudis musicals de Catalunya, juntament amb el Liceu i el SMUC. El taller de músics i el Conservatori del Liceu tenen una titularitat privada i l'SMUC és pública. També volem parlar-vos d'un curs d'iniciació tècnic i tècnica d'esports, és a dir, CIATE, al Centre Cívic del Bon Pastor l'oficina del Pla de Barris de Bon Pastor, Baró de Viver, al carrer Mollerusa número 59, us ofereix la possibilitat de realitzar un curs d'iniciació a tècnic o tècnica d'esports que s'anomena CIATE. L'horari d'oficina és de 10 del matí a 3 de la tarda. La inscripció es podrà realitzar fins avui. Us podreu form formar en el món de l'esport, entrenament, arbitratge... El curs és gratuït per al jovent de 16 a 21 anys. El curs també es realitzarà doncs, a l'horari que dèiem de 10 a 15 hores. L'oficina del Pla de Barris, on podeu informar-vos, és al carrer Mollerusa número 59. Hi ha un número de telèfon també, que és el 933463870 i recordar-vos que l'horari per poder-vos apuntar és avui de, de 10 del matí a 3 de la tarda. L'admissió es farà per ordre de sol·licitud. I eh, ens Tornem ara cap a Baró de Viver, i és que eh, es preveu una sessió informativa per aquest barri, pel, pel barri de Baró de Viver. Es presentarà l'avantprojecte de construcció d'un nou centre cívic de Baró de Viver i l'espai de la gent gran. Això serà aquest dimecres a les 7 de la tarda al Casal de la gent gran de Baró de Viver, exactament al passatge al passeig de Santa Coloma, al número 104 interior. Es parlarà del pla de barris de Baró de Viver i de Bon Pastor, com dèiem. I avui hem de fer una menció a l'esport. Volem parlar del Sant Andreu, ja que precisament avui es realitzarà la Junta General d'Accionistes d'aquest club. El president del Consell d'Administració d'aquesta societat, d'acord amb la normativa legal, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes per avui a les 7 de la tarda en primera convocatòria. L'escenari serà el Col·legi Jesús, Maria i Josep. Atenció perquè hi ha un ordre del dia. El primer serà examinar i si procedeix aprovar la memòria, balanç i gestió de l'últim exercici corresponent a la temporada 2010-2011 amb els comptes anuals presentats per l'òrgan d'administració. El segon punt de l'ordre del dia seria la ratificació de tots els acords adoptats en la Junta General d'Accionistes celebrada el passat dia 28 de juliol del 2011 i especialment el cessament i nomenament de consellers. Hi ha dos punts més, el tercer seria el de pregs i preguntes, el quart seria de la redacció, aprovació i signatura de l'acte de la Junta. S'informa als senyors accionistes que existeix el quòrum suficient d'assistència per la celebració de la Junta en primera convocatòria i aquest document doncs, ve signat pel president del Club del Sant Andreu. I eh, d'aquesta manera nosaltres eh, comencem el nostre programa d'avui.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 Tot un poble. Molt bé, doncs tal com us hem començat el programa d'avui, ahir, ahir va acabar la festa major de Baró de Viver, però com tot el que acaba, doncs comença, doncs el que hem volgut avui és anar a conèixer què és el que es va dir en el pregó de festa major d'aquest barri, de Baró de Viver. Ara, tot seguit, escoltem el director general de, de la Fundació Trini Jove, que va ser qui va realitzar aquest acte, el pregó de, de la festa. Escoltem a Ignasi Paroli. Bueno. Bona tarda. Estimats amics i amigues, veïns i veïnes del barri de Baró de Viver, autoritats presents, senyora Moraleda, senyor Codoll, per què no, eh, senyora tots, eh? Diu, per què no, compañeros y compañeras en el trabajo sordo constante, persistente en este querido y simbólico barrio de la ciudad de Barcelona. ...cuando em va el regidor del distrito... ...señor Blasi, proposant de fer el pregó de festas, de de Viver em va una especial ilusión... Y en estos días tan adversos, una ilusión es un regalo, tener un impulso de alegría. Hablando de alegrías, actualmente hay dos ideas que me dan vueltas por la cabeza que quiero compartir con vosotros. Ante la realidad incierta de esta década y de la actualidad presente, tenemos signos, hechos que nos conducen al dilema o a la tesitura deseada si, tenemos que adoptar una actitud optimista o una actitud pesimista en la forma de ser, en la forma de estar, de relacionarnos con los demás como actitud vital. Hemos de estar pesimistas, hemos de estar eh, pesimistas. Optimismo, según cómo se pueda parecer, con la que está cayendo, podría acercarse mucho al idiotismo. Entendido este como confundir totalmente por qué pasan las cosas y las consecuencias de estas el bobismo, el ser bobo, el esperpento, cuenta desgraciadamente con una amplia trayectoria y representación en nuestro país. Pero si por optimismo queremos decir enfocar la mirada hacia todas aquellas personas de este barrio que desinteresadamente, con muchos esfuerzos de dedicación, tiempo, tensiones y escasos recursos económicos, obran milagros, en concreto el de multiplicar los panes y los peces, o con molt significativamente es los dels catalans de las pedras en fan pans. Por cierto, os habéis fijado que la referencia a los pobres, a los obreros siempre es el pan, el sustento vital. Optimismo es el obrar en tiempo de festa mayor, buscar espacios de encuentro, de proximidad. Si optimismo quiere decir la continuidad y la persistencia generacional en crear momentos y situaciones de humanidad, de solidaridad, de lucha por una vida más digna, en eso, en este barrio, es una asignatura aprobada viejos luchadores conocidos y apreciados por la Fundación Trinillova, como el señor Josep Ulibé, que le he al señor Jordi Radua, la señora Manoli del grupo de Sevillanas y, aquellas y aquellos que están presentes eh. en la memoria colectiva como la señora Luisa Piñeiro, han dado el testimonio a las nuevas generaciones de vecinos y vecinas comprometidos con la mejora de su barrio, como el presidente de la Asociación de Vecinos, el señor, el señor Muriel, el Emili Ventura y todo el equipo actual signos para el optimismo es ver en pleno funcionamiento el equipo que Trinillova abrió hace un año y medio cuando ves el ciberaula de la obra social de la Caixa en pleno funcionamiento o cuando uno de vuestros jóvenes encuentra una oportunidad de empleo tras haber realizado una formación en nuestra fundación. ¿eh? Nosaltres, tots aquells i aquelles que des de la quotidianitat, l'anonimat, insistim en la necessitat de la persistència, de la continuïtat en l'acció, estem convençuts que tan sols així transformarem els nostres barris en espais que possibiliten el creixement i l'ascensor social. Creo que no somos pesimistas, pero sí realistas e indignados ante el desempleo de tantas familias, de tantos jóvenes, ante el sufrimiento de los que no llegan o lo consiguen con muchos esfuerzos a final de mes, indignados ante los ataques furibundos a los sistemas de protección social, un realismo que nos hace permanecer activos, despiertos, críticos, pero desde la validez de nuestra acción personal y colectiva por último, optimistas al constatar el trabajo comprometido de los maestros y las maestras en la educación de los niños y las niñas de Barón de Viver, de la vocación de servicio de los trabajadores sociales municipales de Trinillova o de otras entidades presentes en el barrio. Fijaos, la segunda idea y breve que me viene estos días es, es, se está realizando el centenario de un científico muy importante que se llama Darwin, que como muy bien sabéis es el científico que reflexionó sobre el origen de las especies. Y eh, eh, este señor eh, decía que los tiranosaurios rex, que eran grandes devoradores, al final de su ciclo, cuando impactó un meteorito en la Tierra, que provocó un cambio climático en la lucha por su supervivencia, incluso llegaron al canibalismo, devorándose los unos a los otros hasta su extinción. Lo mismo sucede con los especuladores del mercado y sus finanzas, del capitalismo salvaje que quisiera devorar todas las especies del planeta. Decía Salvador Espriu en un poema llamado Indesidenter, sabíem d'un únic senyor i veiem com esdevenia gos envilit per la farà del ventre per la por. Os invito con este pregón a manteneros vigilantes. Como dijo Spriu, no os meséis, sino el único Señor. Os invito a no perder la capacidad de indignarnos y decir ahora más que nunca, nosotras no de Semón. Visca la festa mayor de Baró de Vivé, visca Barcelona y visca Cataluña. bé, doncs aquest és el pregó que es va realitzar divendres a dos quarts de sis de la tarda per part del senyor Ignasi Parodi, que és director general de la Fundació Trini Jove. Doncs ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tot seguit doncs, ens posarem a parlar de com va anar el, la festa major. Fins ara. Fins ara. va trobar a una sala mig buida buscant un somni fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir mil espurnes aquella història va canviar-li el món. Va perdre tot, la partida i la vida. Cada ciutat excuses per anar tot sol. Però cada cop amb un plor la perdia vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Parlem amb el senyor José Manuel Muriel. Muy buenos días. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Pues este fin de semana se ha realizado la fiesta mayor de Barodio y B. ¿Podrías decir cómo han ido estas fiestas? Pues bien, han ido bien. Ha hecho buen tiempo, la gente se lo ha pasado bien y con eso tenemos bastante. Porque ha habido mm, actividades para todas las edades, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo para, para los niños, es lo que son los que más tienen ganas de divertirse. Pero bueno, ha habido personas de mediana edad, más mayores, pequeños, para todos. Procuramos que todo el mundo se divierta. ¿Qué es lo que podríamos destacar de más importante de lo que ha pasado en estas fiestas? Bueno, pues, no sé, más importante, yo creo que todo es importante. Que la gente ha participado, que no ha habido incidentes y que todo ha estado correcto, no, no, algún fallito técnico, ¿no? Como es costumbre, porque si no parece que no, <laughs> no se fiesta. <laughs> pero por lo demás, y mi garganta les ha hecho polvo, estoy Claro, todas las, todo el fin de semana de fiesta, pues después pasa lo que pasa, ¿no? Exacto. Y también ha habido el torneo de lucha, de lucha grecorromana. Sí. En que la gente de de Ibé tiene mucha, muchas ganas de, que se celebre, ¿no? Sí, hombre, la lucha en deporte está muy arraigado en de Uh aquí prácticamente o lucha o poco más. La lucha ya son muchos años. Y el que más o todo el mundo ha pasado por. En Barón de Iber, todo el mundo ha pasado por la lucha. Entonces nos gusta, la gente más o menos entiende y está muy bien. Una cosa que está muy bien. Porque tenéis gente muy importante dentro de la lucha grecorromana aquí en Barón de Iber. Sí, claro, hay campeones de España. Normalmente siempre hay alguno que es campeón de España, campeón de Cataluña. Eh, olímpico, ahora actualmente no, pero ha habido en las Olimpiadas de Barón de es un deporte que muy representativo del barrio. También ha, también habido teatro. Sí, sí, sí, este año a la Escuela de la Esperanza ha hecho su final de curso, digamos, con la fiesta mayor y bueno, pues también ha participado y ha hecho pues eso, una obra de teatro, aparte de exhibiciones de, distintos deportes. Como, el, como karate, pues, ¿no? Como el karate o el básquet. Y también se han realizado la budifarrada popular ayer. Sí, Sí, lo que pasa, a ver, ahí, a ver, no es que no haya ido bien, pero es que hacía tantísima calor que lo que hacía falta en la fiesta mañana es la playa, porque <laughs> la gente, mucha gente se fue a la playa. Eh, hacía día de playa, A ver si conseguimos que la playa entre dentro de Baro de Vive. Sí, la tenemos que traer para... Estaría bien. Bueno. Y el homenaje a la, a la también es importante, ¿no? El homenaje a... Porque también, claro, ellos, ya te digo que participe todo el mundo, entonces ellos, pues esas cositas de exclusión. Uh -huh. Y bueno, se ven rodeados de gente, sus nietos, sus familiares, sus... i se lo pasan bien. La, la botifarrada i l'homenatge a la gent gran son, son puntos clave siempre dentro de, sobre todo creo que en, en Baró de Viver, ¿no? Como puntos clave de esta fiesta mayor. Sí, pues él, eh, donde participamos todas las generaciones a la vez, ¿no? Hmm. Hay bastante tradición, además, de hacerlo aquí en este barrio. Sí, este. igual que el supa comunitario el viernes por la noche. Pues, porque van nietos, van padres, van todas las generaciones. Claro. ¿Y me puedes decir qué postre sorpresa había en la fiesta? De, pues sí, pudding. Ah, mira, pudding. Al fin. Era postre, postre, sorpresa. Sí, porque es que esto es un restaurante del barrio que cada año pues nos hace un postre para esa noche, pero tampoco nos dice qué es. Por eso es <laughs> sorpresa, la trae, esa misma noche no lo trae, pues ya por, si acaso, ¿no? Sí, es sorpresa. <laughs> y también el viernes por la noche hubo el Dix Festival Sound, que ahí sí que hubo, mucha gente, ¿no? Sí, por pues lo que te digo, pues, más juventud, porque ya música más y el sábado, pues, viene una orquesta que está destinada más a un público más familiar, ¿no? Ya no tan joven. Sí, sí. Y después ayer, para cerrar las fiestas, el correfog que no podía faltar. Ah, claro. Claro, hombre, por lo menos los cuatro petarditos, porque como se han puesto las cosas para, para los fuegos artificiales, para los correfogos, tantos permisos, tantas cosas, sí. tantos... Pues bueno, por lo menos con los niños se diviertan un ratito, que les gusta. Económicamente este año ha sido más difícil quizás de preparar que otros años, ¿no? Por ejemplo, con Horrible. este año ¿no? horrible porque, entre otras cosas, aún no tenemos la subvención. O sea, hemos hecho la fiesta debiendo <laughs> porque <laughs> las subvenciones no han llegado. Entonces, bueno, ya como son años, pues, nos fían. Nos fían, pero es, muy, es triste, es difícil. ¿eh? y porque son tres días. Sí, sí. Pues no... Hombre, es, triste, ¿no? Que, para una fiesta a lo mejor que el barrio puede pues hacer un poco de, de, fiesta, ¿no? Que sería pues, pues que no se pueda llevar a cabo por culpa de estos problemas que al fin y al cabo la sociedad tampoco es la, la culpable, ¿no? de la situación. Son tres días de, de, disfrutar un poquito, La hemos tenido muchos problemas, ya te digo, porque sin dinero es complicado. <laughs> sin dinero, es, todo complicado, sí. Bueno. pero al final hemos de decir que se llevó, a cabo todo lo que se esperaba y que al final pues eh, salió bien, ¿no? Sí, se ha hecho más o menos, ha salido <laughs> bien, pues ya está, todos contentos. pues muchos ánimos para la organización del año que viene y a ver si la situación económica está un poquito mejor y se pueden hacer más y mejor, <laughs> si puede Muchas gracias. si es posible. Muy bien. Pues José Manuel Muriel, muchas gracias por atendernos. A vosaltres. Vinga, adiós, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Molt bé, doncs ja hem parlat amb el José Manuel Muriel, que és el president de l'Associació de Veïns de Baró de Viver, i ara doncs, el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. cops que m'ha calgut. Hem mossegat el terra sempre que hem caigut. Si mai vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que farem serà parlar amb l'Associació de Comerciants de la Sagrera. Hola, bona tarda. Estic aquí amb en Xavier, eh, el president de l'Associació de, de Comerciants de Sagrera i bueno, per començar ens agradaria saber mm, la història una mica d'aquesta associació. Bueno, la història de l'associació és com suposo que la majoria d'associacions de comerciants, simplement que centrades en el barri de la Sagrera, estem parlant de que és una associació que porta des de l'any 1995, vale? encara que bueno, jo te puc parlar per lo que porto des de la Junta, que és un, fa escaig un any i mig, eh? però bueno, l'altre ho sé de, de i de la banda històrica. Eh? pero bàsicament s'ha centrat sempre en la defensa de los, de los interessos de las, de la, del petit comerç de, de la Sagrera, sobretot per, primer per, per avalar la gent de la importància que té el comerç en el, en el barri eh? i per l'altra banda per intentar fer coses entre nosaltres d'una manera d'intercooperació, no? de poder fer compres conjuntes, de poder fer ofertes que puguin ser beneficioses perquè el comprar conjuntament surt més econòmic i per tant pots fer un millors preus als, als clients i bueno, aquesta és la història de l'associació. La, de en què es basa? O sigui, què feu en aquesta associació? Mira, el que estem fent en aquests moments era, per una banda, seria tot el tema de lobby, entre cometes, de defensa dels interessos, per exemple, tot el tema de les obres. Com sabeu, a la Sagrera estem inundats d'obres i tots els barris tenen obres o estan tenint o s'estan començant, en la Sagrera encara més. Per què? perquè s'ha juntat tot el tema del, de l'intercanviador del metro, con totes les proves que a partir de la por que havia lo del túnel del Carmel de repetir tot el, bueno, totes les proves que van fer de, de, al foradar del metro, s'ha juntat a l'estació de l'AVE, clar, més les obres mm, que s'han fet diem, de manteniment com en qualsevol altre barri. No? Tot això, més obres en la Meridiana per l'estació de Rodalies, el tema que jo de la nova centralitat de Barcelona a la Sagrera pues, ens ha afectat molt els comerços. perquè pues, clar, no és el mateix passa un carrer ple de bastides i ple d'obres que tens que desviar i anar expressament que no quan vas passejant en altres llocs pues, puguis comprar. Per una banda ha sigut això, o sigui, defensa dels interessos dels comerciants de, de que no et fiquin un contenidor davant de l'aparador, bueno, eh, tot el tema de la sobra, la problemàtica del soroll, bueno, també de, de temas de que ara fa poc s'ha aprofitat les obres quan la gent se colava per les bastides a, a diferents pisos o sigui, una banda seria això, no? de negociació, de pressió, de, de denúncia, depèn del cas, davant de les institucions per tot el tema d'obres que ens afecten. Això potser altres associacions de comerciants no ho fan tant, però nosaltres és quasi un constant per el munt d'obres que tenim. Per l'altra banda serien serveis associats, típic, eh, pues en la sociedad que diu, bueno, i com ho tenim que fer per fer lo de l'impost de O una consulta sobre ho tenim que pagar eh, no sé què, o per què si està net o està brut el... Bueno, excusetes aquestes típiques, no? Del dia a dia. I després, un altre part important per nosaltres serà tot el tema de que la gent no se'n vagi a altres bafes a comprar o al centre de la ciutat i que compressin a, a la Sagrera no? per fer, per fer barri. ¿Qué pasar? Pues bueno, este MyFen, pues desde ofertas de, bueno, cada 10 euros que compres un cupo que tendrás un desconto, que si vales, que si venda la lotería entre nosotras. Toda la banda que está de promoción del, del comerç en, una que De repartir un mapa desplegable amb todos los comercios de, de la zona porque vegin que hay hay bueno, pues que hay diferente variedad en todo en todo el sector del comercio en la Sagrera. Por eso soy una banda, no? I llavors l'altra banda seria més interna, que seria la intercooperació de poder fer compres conjuntes, de negociar, de que jo què sé, si hi ha entitats bancàries que ja ens cobren un munt de comissions per la targeta de crèdit, doncs no és el mateix que vagi una sola persona o una sola, un solo comerç que no digui en nom de 50 comerços doncs podes negociar millors preus no? això seria el que, el que estem fent més o menys una banda és denúncia, pressió de, de, de fets que ens afecten com la sobra una altra banda és intercooperació entre nosaltres i una altra banda és tot el tema de, de fer coses conjuntes per promocionar el comerç en base a ofertes, a base de promocions, etc. Eh, quins plans de futur té aquesta associació? Els plans de futur és aguantar com puguem el tipus <laughs> i ja és més que suficient en aquests temps, no? O sigui, per el tema de crisi, més el que comentava de les obres, pues ja tenim, ja estem suficient fotudets com per, per com a mínim és aquello de mantenir-nos i anar fent les campanyes que t'he comentat dia a dia i si, i no sé si, bueno, si aconseguim més associats doncs podem tenir fer més coses i a partir d'ahí fer més i però el futur seria aquest, eh? mantenir les campanyes que es fan de, de les ofertes de descomptes, de sorteos de tota aquesta banda i mantenir les coses. Els plans de futur nosaltres el que, lo que ens hem marcat per aquest any és a part de de, de, de aguantar com a associació per què? Perquè clar, cada, per el tema de crisi hi ha moltes botigues que donen de baixa, no de l'associació, sinó de l'activitat econòmica, per tant, eh, clar, no, no, anem, no anem a més, eh? o sigui, com a mínim la idea és mantenir-nos i si aconseguim millors associats, pues, meravellós, no? Això és una banda. Luego tenim engegat tota la banda que ens ha costat més, tota de noves tecnologies, entre cometes, lo de noves tecnologies, perquè ja són antigues, però, però per alguns comerciants encara estan que si no tenen ordinador, perquè facis una idea, pues, per ells tenir una pàgina web pues, és un gran, un gran logro, no? Eh, o sea, o sea, tota la banda de formació per la gent que sàpiga pues, doncs, la utilització d'aquestes tècniques i, lo de la, i de potenciar una, la pàgina web que tenim, eh? o sigui, www.sagrera.es és on estan les, les diferents botigues que hem volgut ficar-se en la pàgina web. Eh? O sigui, entre mantenir-nos això i més el tema de formació i seguir les mateixes batalles d'aguantar tot el tema d'obres. Això és el que ens hem plantejat. Bueno, i per últim, he llegit una notícia on posa que es pot utilitzar una llibreta de descomptes. Sí, mira, lo de la llibreta de descomptes és lo que comentava abans, és una oferta que si tu compres com a client una compra superior a 10 euros, amb aquest 10 euros te donem un cupó, una uh -huh. que, del logotip de la SAC, i te donen una cartilla. Eh? Con esa cartilla tu vas, tu vas enganxant les enganxinetes aquestes de, de los cupons i quan la tens omplerta, que sembla que són 64 cupons, vale? pues te donem, no recordo, sembla que són 24 euros en compra en qualsevol dels establiments de la, de, de la zona que estiguin associats. No? Això per nosaltres, primer pel client, pues, bueno, són 24 euros de descompte en, en qualsevol compra, per nosaltres està bé i per l'associació també, perquè va obligant a la gent a mirar les, les botigues que tenen l'aparador sobre el logotip nostre, que són les que tenen la cartilla un dels requisits és que hi que com a mínim tres botigues diferents dintre els cupons. O sigui, si és un client que solo compra aquí o compra en el foro, compra on sigui, no serviria. Entonces també les obliga a anar a les diferents eh, botigues, sigui les que siguin, mínim tres, no? O sigui, si compleixen els requisits d'omplir la, dels cupons més tres botigues diferents, doncs ara es tenen l'obsequi de 24, ara no sé si és 24,70 perquè fer una, dos cèntims, de regal que pot comprar, ahí sí, indistintament, en qualsevol de les botigues. L'hagin donat cupó, no l'hagin donat cupó o no, no hagi anat mai a la vida. És una manera també de potenciar que la gent compri entre nosaltres que compri a la Sagrera, que era la, la funció principal de, de l'associació. Molt bé, doncs, moltes gràcies. A vosaltres. Vinga. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí després d'aquesta informació que ens ha facilitat de l'Associació de Comerç de, de la Sagrera. Ara el que volem és anar a conèixer ja quina és la nostra agenda d'actes, activitats, els nostres barris i comencem parlant de l'Escola de Vida Grupo Guia que celebra els 25 anys al costat de la gent gran. La Escuela de Vida Grupo Guia és un grup d'acompanyament per a les persones grans creat fa un quart de segle. Cada dimarts es reuneixen a la parròquia de Sant Joan Bosco, a Navas, per compartir creences i reflexions, però també fan gimnàstica i celebren aniversaris. El grup, però, s'ha convertit en molt més que això. I ara parlem del concurs de fotografia de viatge jove que realitza el punt d'informació juvenil Garcilaso. El punt d'informació juvenil Garcilaso a Sant Andreu, dins de la programació de la mostra de turisme juvenil, convoca, convoca per primera vegada el concurs i exposició Fotografia de viatge jove, adreçat a tots els joves amants de la fotografia. Podran participar en aquest concurs fotogràfic els i les joves de 16 a 30 anys que hagin viatjat a qualsevol indret i vulguin presentar alguna imatge capturada durant aquests viatges. Es valorarà la tècnica i la imatge, però també la singularitat i l'originalitat. S'admetran un, màxim, un màxim de 3 fotografies per participant i les fotografies podran lliurar-se fins aquest divendres al punt d'informació juvenil Garcilaso Sant Andreu, per si no sabeu on és, al carrer Garcilaso número 103. I atenció perquè aquestes fotografies seran exposades i això es podrà veure del 9 al 27 de juliol. Hi ha diferents premis per a aquells participants. El primer premi és d'un val de 300 euros en cursos de fotografia a Fotoespai. El segon premi és un val per valor de 200 euros per a l'EFNAC, eh, cortesia del Centre d'Estudis Montlau. I hi ha un premi del públic, que és un cap de setmana per dues persones amb allotjament i esmorzar en un alberg de Catalunya de la xarxa Xanescat. El lliurament de premis serà el dilluns 23 de juliol a les 7 de la tarda. al lloc, al punt d'informació Gartilasso, Sant Andreu. I més coses per comentar-vos. Ens quedem aquí al, a la vora, aquí al nostre barri, anem cap a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i hem d'explicar-vos que s'interpreten els contes de la nana Bur Bonilda. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero, situada al carrer Galícia número 16, us oferirà aquest dimecres a les 6 de la tarda la representació dels contes de la nana Bonilda, guiats per Angil, el trobador, uns capbus, ens capbusarem en l'univers dels personatges fantàstics de la Mercè Company, a càrrec de Mercè Rubí, per una mainada a partir de 3 anys. Teatre amb objectes a partir de tres contes de l'autora, la nana Bonilda, Menja amb els sons, en Remigi i el campaner i en Gil i el paraigua màgic. I atenció perquè de, eh, demà hi ha una activitat Bon, dimecres hi ha una activitat molt important a destacar com és aquest tràmit per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. Doncs sí, perquè a Sant Andreu es fan sessions d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre recursos bàsics, que és l'empadronament, com obtenir la targeta sanitària, educació, també drets i deures de les persones, també com aprendre idiomes o la recerca de feina, com i on poder fer-ho. Doncs també es parla aquí, eh, aquesta, per renovar aquesta targeta sanitària, doncs de la llei d'estrangeria, fer l'arrelament, renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat, etc. La propera sessió doncs, serà per aquest dimecres, dia 20. Les dades de contacte les podeu enviar també a la gent d'acollida de Sant Andreu, que és la Emma Olivan, o trucant al seu telèfon al 648 191 666 o també al mail acollida5.bcn.cat. Més coses a comentar-vos, ens n'anem directament cap a la Sagrera, cap a la nau Ivanov, i allà trobem Immerso, Agua i Sombres, una nova proposta de la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà a partir d'aquest dimecres a les 9 de la nit la representació de l'obra de teatre Immerso, Agua i Sombres, Inmerso a Aigua i Sombres és una obra de teatre experimental en què es tracta la por com un sentiment polifacètic i universal. En escena, un espai gairebé buit. En ell, cinc individus sense nom. Cadascun és un recipient que acull aigua de la vida, L'aigua és temps, memòria i record. En aquestes aigües hi ha moments que van deixar la seva marca i que els individus intenten amagar, però no patir. No obstant, tornaran a emergir amb tota la seva força quan apareguin les ombres i els interroguin sobre la seva existència. El recipient aleshores s'esquerda, l'equilibri es perd. Els desconeguts exploren les seves inquietuds i interactuen entre ells relevant les seves, revelant les seves pors. En aquesta particular immersió, al costat ombrívol de l'existència, hauran d'enfrontar-se a allò que pertorba la seva consciència i ho faran amb el cos, paraules i diversos objectes. Doncs dir-vos que aquesta activitat, Immersió Agua i Sombres, de la nau Ivanov, es realitza del 20 al 22 de juny. La durada d'aquesta obra és de 45 minuts aproximadament, l'entrada són 5 euros, pels amics de la nau Ivanov és de 3 euros i la venda d'entrades es podeu aconseguir per teleentrada o una hora abans a taquilla. Més coses a comentar-vos, doncs la nau Ivanov us ofereix una exposició de Xavier Basiana, el que va ser el creador precisament de la nau Ivanov. Fins al 30 de juny a l'Espai Guillot de Noi Ivanov, el seu creador Xavier Baciana us ofereix una exposició amb nom de data 9 de març que és una exposició que pretén posar ordre al seu treball fotogràfic des del 9 de març de 1970, d'aquí el seu títol, quan va arribar a Barcelona procedent de Manresa fins avui dia. Són ja 42 anys fent fotografies dels temes que han acompanyat doncs, durant la seva vida. Els seus amics, els paisatges, els viatges, l'arquitectura, els retrats i també el món viscut durant aquests anys a la nau Ivanov, aquests, dar aquests darrers 14 anys. Una mostra cronològica que repasa moments de la seva vida. Així, ens comentava doncs, en Xavier Baciana que la seva obra doncs, farà un work in progress durant el 2012 per tal de que el treball que acabarà a la fi de l'any vagi acompanyat de l'edició d'un llibre i, per què no, després exposar potser al MAC de, Bar de Barcelona i sobretot ens remarcava que li agradaria molt fixar-se doncs, nous reptes. El següent seria Madrid o Europa inclús. Agraeix eh, també eh, agrair a la seva feina a Jaume Urpinell, que ha fet de comissari doncs, en aquesta exposició. Molt bé, i ara ens anem cap a Sant Andreu perquè allà es realitza Sant Andreu abans, un recull d'imatges de, la foto, de la transformació del poble al segle XX. Dos historiadors han emprès un projecte de recopilació de fotografies antigues del barri de Sant Andreu. L'objectiu és fer-ne un llibre de més de 900 pàgines eminentment visual en què quedi reflectida la transformació d'aquesta àrea en el darrer segle. Incluirà imatges d'arxius, però sobretot instantànies dels veïns anònims que han aportat fotos domèstiques però amb un gran valor històric. De casa en casa, l'historiador Pau Vinyes, que a vegades col·labora amb aquesta casa, va recopilant material per al projecte que té entre mans. Un llibre amb un miler de fotografies que retratarà, com parlàvem, de l'evolució de Sant Andreu des dels principis de segle fins als anys 70. La crida, fins al moment, ha estat tot un èxit i han participat un centenar de persones i que ja han aportat fins a uns, unes 2.500 fotografies curioses després de registrar els arxius familiars. També s'ha obert una pàgina participa participativa a la red social de Facebook en què els veïns ajuden a identificar els indrets i les persones que es poden observar a aquestes fotografies. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies a la... Mm, Patricia? Patricia... Soler? Sí. Gràcies. Gràcies a la Patricia Soler per haver estat avui al nostre programa i també al, al David Pérez que eh, ens ha fet de tècnic. Nosaltres tornem demà, que passeu una bon, bona tarda i, i això, doncs ens veiem demà. Adeu. Adeu.